Tres horas. horas. No, no, no, no,

Leone. Thank you. Nida something. kadar yakın değil mi kullanmıyor? 60 tane kullanıyor. Não, Yo te digo, la A amunt. ni, ni gòtic ni romànic. I fa molta gràcia aquesta Thank Vamos, vamos passar Muito Bom. รับหน้าข้าวสีดา